Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Evo za Allahu pomoć nastavljamo sa našim ciklusom predavanja. E, došli smo do predmeta Akajd. U Akajdu ćemo generalno ovaj, izučavati četiri teme u toku ovog našeg kursa. Prva tema je spoznaja gospodara, dakle Allah Đelešan. Druga tema je spoznaja vjere Islama. Treća tema je spoznaja poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I četvrta tema je čovjek od rođenja do smrti. Ako Bog da E, Hakajit, kao što je već najavljeno, predavaće, dakle, magistar Husein Bašić Alvedin. A što se tiče e, pitanja, dakle, imamo jedno kviz, kviz pitanja toku, u toku, dakle, e, koje će biti, dakle, iz predavanja, a za koje sledi jedna lijepa nagrada. Pa eto, malo se uključite, pa da možete odgovoriti ako budem pitanje. Allah vas nagrada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Počinjemo s ovim predavanjima, s ovim predmetom i želja mi je da ukažem prije svega na važnost, zašto je važno da ovo mi danas učimo zašto je važno i zašto je vrijedno da izdvajamo svoje vrijeme da bismo slušali o tome i da bismo naučili to. Uloga vjerovanja u životu jednog čovjeka. Nema čovjeka na zemaljskoj kugli koji u nešto ne vjeruje. U tom smislu, u tom kontekstu, svi su vjernici u nešto. Pa čak i oni koji kažu da, te, da su ateisti, odnosno da su uopšte ne priznaju vjeru, nevjernici uopšte, i oni vjeruju u nešto, u nekakav način, u neku višu silu ili kako on to zovu i tako dalje. Znači, nema čovjeka da nema određeno vjerovanje i nema čovjeka da ga to vjerovanje ne pokreće. I zato u hadisu u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao innamal amalu bid nijat djela se rade s nijetom. Po jednom tumačenju koje je bliže ispravnosti, Allah najbolje zna, hadis znači da svako dijelo koje čovjek uradi, urađeno je s nekom namjerom. Innamal amal bin nijat. Svako dijelo ima neku namjeru. Od svakog čovjeka. A onda drugi dio hadisa pojašnjava propis za tu namjeru pa kaže i svako će dobiti ono što je naumio od svoga dijela. Prema tome vjerovanje je nešto što je sastavni dio života svakog čovjeka. Ali islamsko vjerovanje daje tom vjerovanju sadržaj, daje tom vjerovanju legitimitet i daje tom vjerovanju jednu posebnu dušu, jedan poseban duh koji čovjeku daje i daruje čistotu duše, čistotu srca i čistotu dijela. A znajte da u džennet Allahov ulazi samo ono što je čisto. Inna Allahe tajibun la jekbelu illa tajiba. Allah je lijep i dobar i prijima samo ono što je lijepo i dobro. I tek kada čovjek očisti svoju dušu, svoje srce i svoja dijela od svih primjesa onoga s čim Allah Đelešanu nije zadovoljan, od neispravnih ubjeđenja i vjerovanja, neispravnih namjera, neispravnih postupaka, tek tada će biti spreman da uđe u džennet. Ako čovjek toliko skrene s pravog puta da, da nije čist u smislu vjerovanja, da ima potpuno pogrešno vjerovanje u svoga gospodara, potpuno pogrešno obožava svoga gospodara drugim nekim djelima koje on nije propisao preko svojih poslanika, takav čovjek neće u džennet biti spreman nikako ući. A ako čovjek bude dijelimično spreman, ima ispravnost, pa donekle, fali mu nešto i ostalo, tada ima i onih koji će jedno vrijeme i čistiti se u džennemu, pa će tek onda biti spremni ući u džennet. Ali niko neće ući u džennet dok ne bude čist dok ne bude vjernik la tedhulul džennete hatta tu'minu nećete ući u džennet dok ne budete vjernici kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem prema tome <clears throat> iznimno je važno i temelj je svih temelja da čovjek očisti svoje vjerovanje a na temelju toga očisti svoje djelovanje u smislu riječi i dijela. U kojim segmentima ljudskog života je važno to da se dogodi? Prije svega u samom shvatanju i poimanju stvari oko sebe. Uzet ćemo jedan primjer. Kada se sebe postavi na mjesto mu sebiba, šta to znači? Većina ljudi danas, zbog, zbog toga što je u gaflatu prema svom gospodaru, što ne poznaju osobine i ne poznaju imena svoga gospodara, sve radnje i sve što se događa oko njih u svijetu pripisuju sebebima, uzracima, onome što se događa oko njih. Pa oluje je došla zato što su prevelike vrućine, pa se pregrijala zemlja, pa se isparavanje došla. Gdje je tu gospodar u svemu tome? Onaj koji, evo juče smo bili svjedoci, sjedili smo u prirodi, malte ne pekli se od vrućine u roku pola sata, bar u mjestu gdje sam ja bio. Oblaci su došli, vjetar je počeo puhati i sve se sručilo na ljude u jednom trenutku. Ko je stvarni činilac u svijetu oko nas? Allah, gospodar, stvoritelj svijetu. Kulle jeumin huva fi še'n. Svakog dana on određuje i naređuje. Kažu komentatori Kur'ana, naredi da ovaj bude usmrćen, naredi da ovaj bude proživljen, naredi da ovaj bude uobličen, naredi da ovo, ova biljka, najmanja biljka na ovom svijetu, sasuši se, da umri. Najmanje živo biće da umri, da se novo rodi. To su Allahova imena, to su Allahove osobine. To je Allah stvoritelj svih svjetova. El hayyul qayyum. El hayyul onaj koji živi svojim vječnim životom koji je oduvijek i koji je zauvijek i late huduhu sinetun valanev niti ga obuziva drijemež niti san živi vječnim savršenim životom kome nije prethodilo nepostojanje kome ne predstoji nestajanje a i u sadašnjosti nema trenutka e, nikakvog da se izgubi nešto iz Allahovog vida iz Allahove kontrole Al-Qayyum, onaj koji održava sam sebe, samoopstojeći, nikomu nije potreban. Ja, Juhan antum al fuqara o ljudi, vi ste ti koji ste potrebni Allaha Đelešanu. Allah je neovisno. I zato Allah Đelešanu kad postiče na sadaku, ističe svoje ime i kaže Wallahu l'gani. Allahu ne treba, Allah je neovistan toga nego to za vas treba. I zato kada je Allah, kada je jedan od ashaba čuo ajet kome Allah Đelešanu mu kaže men deledi yukridu Allahe kardan hasena ko će Allahu dati zajam, bukvalno tako u ajetu stoji fayudaifahu lehu ad'afan kathira pa će mu on dati, vratiti mnogostruko taj zajam. Pa jedan od ashaba došao i kaže Allahu poslaniče, jel to od nas Allah traži zajam, a on je gospodar svjetova posjeduje sve i tebe i to što ti imaš. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste da bi vam oprostio grijehe i podigao od stepene. Nešto je Allahu to potrebno. Allah je kajum, onaj koji sam sebe održava, odnosno samoopstojeći, i onaj koji održava druge. Gledajte u duhu i Njemu E, ne promiče, odnosno održavanje nebesa i zemlje, je njegovo. On jedini to radi. Zato je vrlo važno upravo to u tim postavkama temeljnim kako čovjek vidi svijet oko sebe i kako čovjek posmatra događaja oko sebe. I što čovjek više zna, poznaje svoga gospodara, sve više je sbližava se s tim. Evo vam jedan primjer. Rekao je poslanik, odnosno Iša radijallahu anha, kaže u, kako stoji u muslimovom sahihu, da kad bi poslanik primijetio oblake i kad bi se približavala kiša, on bi postajao nervozan. I izlazio iz kuće, ulazio nervozno hodo. I Iša radijallahu anha kaže, Allahov poslaniče, Ljudi se raduju oblacima, ljudi se raduju kiši, a ti si nervozan kad treba kiša i kad se pojave oblaci. Zašto? Kaže, ova iš, otkud znam da to nisu oblaci koji su došli koji su došli narodu koji je rekao ovo su oblaci koji nam donose kišu, a u oblacima je bila kazna za taj narod. Nema garancije. Otkud Otkud znaš? Također u muslimom sahihu se bilježi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada bi kiša već pala i kada bi vidio da nije kazna izlazio i ovako ogrtar svoj skido da padne kiša na njega. I kaže zašto Allahu poslaniče kaže zato što je ona skoro bila blizu svoga gospodara. Znači bliže nebu Allahu je naredbi, odnosno bliže svom Allahu Đelešanu i zato se izlaže tome svemu. Znači, saživljavanje sa svim tim pojavama i postavljanje stvari oko, oko nas vrlo je bitno. Jer zamislite samo rastrojenost jednog čovjeka koji vjeruje da nekakav čovjek ili bilo ko u ovom svijetu upravlja nekim segmentom i boji se da će ga taj neko kazniti, da će taj neko urati ovo s njim, da će taj neko urati ono s njim. A zamisli čovjeka koji zna da jednostavno ništa se ne može dogoditi. Ni jedan najmanji zalogaj na ovom svijetu, ni najmanju kap, ne možeš dobiti dok ne dođe Allahov, Allahova odredba da ti dođe. Kad bi imao sve moguće štele na ovom svijetu, ne možeš dobiti posao. To sigurno Zato što sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom Sunenu preko Ibn Abbas radijallahu anhuma u kome stoji da je rekao znaj kada bi se cijeli svijet sakupio da ti kakvu korist dostavi ne mogu ti koristiti osim koliko je Allah propisao nemoguće i zbog toga je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jutarnjem zikru i u večernjem zikru ponavljao dovu. Allahumma ma asbaha mi bi min nijama minke au bi ahadin min halkik fa minke vahdeke la šerike lak fa leke alhamdu wa leke šukr. Allahu sve što je osvanulo od blagodati kod mene, a kad je najveće rekao bi omrkni, omrklo od blagodati kod mene, od tebe ili putem tvojih stvorenja sve je od tebe. Ti nemaš suparnika i neka je tebi hvala i zahvala na svemu tome. Znači, ako je došlo nešto putem nekog stvorenja do tebe, ti znaš da je to sebe i da je to Allahov dar preko te osobe ili preko te institucije ili preko te zemlje koja je rodila određene plodove a dužan si prema tom sebebu da mu budeš zahvalan. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao također kako bilježi u Muslimovom sahihu a, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Znači na učinjenom dobru. Ali mora se znati da je u principu onaj ko je dao nam to putem, putem tih ljudi kojima je nas je zadužio da zahvalimo Allah subhanahu wa ta'ala i niko drugi. Kada u pitanju čuvanje od raznih nekakvih oblika sihira, uroka, malera, nesreće i ostalog, i tu ljudi imaju pogrešne pretpostavke ako ne znaju ispravno vjerovati. Pa vjeruju razno amulete koji ih kao štite. Ima, vidjet ćete, na autima grifove, pa ima zečije one papice, pa imaš one tisovinu, pa ima razni nekakvih oblika i pokreta, kaže mi. Tespih ako se stavi samo zbog ukrasa, onako što su ljudi navikli, tako nema smetnje. Ali ako s nekim ubjeđenjem da on nešto štiti, i da je to nešto posebno, onda je problem. Znači, vjeruju da ih to čuva. Ili da ih Allah zbog toga čuva. Ni jedno ni drugo nije tačno. Da su spoznali svoga gospodara istinski, znali bi da Allah Đelešanu učuva svojom naredbom i da imaju meleci koji čuvaju. Je li tako ili nije? A sve to ostalo što oni misle da ih čuva ili zbog čega misle da je Allah zbog toga čuva dođeš čovjeka koji nikad u životu abdest nije uzeo, ne klanja, s vjerom nema nikakve veze ali napiše mu neko zapis i on misli da je 100% siguran. Ništa. To zato što nije spoznao svoga gospodara, nije spoznao on emr koji gospodar objavio u svojoj objavi. Zato je važno da spoznamo svoga stvoritelja i gospodara. Kad bismo krenuli nizom tih stvari, imate možda vjerovatno stotinu primjera i više, u tom smislu tih samih postavki stvari kako se stvari odvijaju u ovom svijetu. Dalje, također, vjerovanje je važno kada su u pitanju čovjekova dijela i postupci. Vi znate da čovjek prije nego što prihvati vjeru, u stanju je da uradi svašta. Žene se imaju potpuno, i čak i muškarci, one kupaće, kako ih nazivaju, tu kupa, kupaču odjeću, pa žene se skidaju u kostime bez imalo stida. Vjerujte mi, to je strahota jedna. Zatim dolaze mlade djevojke, putuju iz dijaspore u ove naše krajeve sa momcima, roditelji dođu prije, e, dođu djevojke kasnije, kao čekaju da i momak dođe na ovaj, a to su momci, to su mlade djevojke 17, 18 do 20 godina, naši ljudi, muslimani iz muslimanskih porodica koji su otišli u toku rata ili netom poslije rata u dijasporu. Znači, ljudi radi to. I ljudi se ne stidi toga. Ljudi jednostavno to tako doživljavaju život oko sebe. Zatim sam alkohol. Zatim sama psovka. Pa vi znate, pa vidite, evo ja jutro sam stanice stojim, dvojica se pozdravljaju. Ne uzabila psu jedan drugom oca. I grle se. Na stanici čekam autobusa. I onako grle se, smiju se i ovo je ovo moca, ovo... ja to nisam, ja znam da to dešava se, nisam dugo slušao to ušima onako kad čuješ, baš bude udrac. Znači, nema tog, nije došlo vjerovanje u srce, u dušu, da bi ispravilo ta, te postupke, da bi ispravilo ta djela. Šta je to što to pokreni čovjeka pa kad dođe ne bi sad skinuo se recimo onu kupaću odjeću da mu daju svo blago ovoga svijeta. Stid ga. Poslani sa sredom kaže iman. a i stid je dio imana. Znači iman i stid su povezani recimo. I sad kad bi ti njemu dalo sve, on stid ga da se skine i tu upredlju. A prije toga nije ga bilo stid možda je to i radio, recimo, sada neće. Pogotovo žene i djevojke koje obuku islamsku odjeću ili slično, to je nezamislivo, recimo, da sad odu na rijeke negdje ili da ovo ili da ono. Znači, utjecaj vjerovanja na postupke i na riječi čovjeka, na psovke, na ružne riječi, na sam izbor riječi, veoma je bitan. A toga nema. I zato ćete naći, recimo, ljude koji se računaju intelektualce, ali tako ili nije? Doktori nauka, ne znam, akademici, ovo ono. A ko šale im je psovku sastaviti? Što znači da same te nekakve informacije ne čini čovjeka ovaj razboritim kulturnim čovjekom koji bira riječi, koji bira postupke, nego baš znanje o vjeri, priznanje vjeri jezikom i srcem i dijelima. Zato je to vrlo, vrlo važno. Također, vjera ima snažan utjecaj na čovjekove veze i društvo u kojem se kreći. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao čovjek je vjeri svoga prijatelja. I zbog toga Ibn Taymije je rekao jednu rečenicu davno koja se i danas ponavlja često ljudi su kao ptice svaka leti svom jatu znači ne može čovjek ako je danas bio recimo s narkomanima i sad se pokaju prešto s tim ponovo se vrati s tom drugu šta će biti s njim opet će krenuti starim putem u to ne treba se umjeti Recimo čovjek se riješio kockanja. Presto kockat. Normalno da mora izaći iz društva kockara i da ne ide više u kockarnice, jer ako ponovo bude išao u kockarnice, ako ponovo bude s njima, šta će biti s njim? Opet će se vratiti na staro. Isto je i sa bludom. Isto je i sa drugim stvarima, i sa krađom, i sa svim tim nedjelima i zlodjelima koje čovjek radi oko sebe. Na sve to utječe vjera do, do, do, do prihvatanja vjere čovjek čovjeku je lijepo recimo i u društvu gdje se pije, gdje je svirka, gdje je muzika, gdje je ne znam nija šta, kasnije ne može naći mira na tim mjestima, naprotiv smeta mu sve to i on ide da traži halke znanja, halke zikra, traži mjesta gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Da bi se sve ove promjene dogodile, Ili vi mene pratite malo? Možda, možda vam je vruće, jel? Dobro. Da bi sve te promjene se dogodile, čovjek mora u svoju svijest, u svoje srce, u svoje riječi, u svoje postupke ugraditi troje. Ovo zapamtite dobro. U tom trome leži njegov spas i na Dunjalu koji na Ahiretu. Bez toga nije uspio naći pravi put, nije uspio naći istinu. Prvo je da spozna Allaha i da tu spoznaju pretoči u riječi i djela. Da spozna Allaha i da tu spoznaju pretoči u riječi i djela. Drugo je da spozna vjeru i vjerske propise u cijelini. Odi badeta i međuljudskih odnosa i da to pretoči u riječi i djelami. I treće, spoznaje poslanika i da tu spoznaju pretoči u riječi i djela. Ovo prvo, prvi dio izlaganja završit ćemo sa hadisom kucijem u kome stoji da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ko nađe mene našao je sve a ko ne nađe mene izgubio je sve ovo nađe misli se na spoznaju srcem riječima i dijelima. Ko to nađe u životu, našao je sve. Od ovoga svijeta što bude imao, što ne bude imao, od dobara ovoga svijeta, to i tako prolazi, on tako ide. I ako ne prođe, ode on. Sve jedno je, jedno mora otići. Ili te dobrote, ili on sam ode s ovog svijeta. Ali ono što ostaje, ostaje upravo njegov iman i njegova veza sa njegovim stvoriteljem Allahom Subhanahu wa ta'ala. E, mislim da je već ispunjen bonus sa minutama, pa bojžemo. Molim Allah Đelešanom da nagradi profesor za predavanje. Ako Bog da napravit ćemo kratku pauzu, sad će vam organizator podijeliti ako Bog da knjižice Hišnu Muslim, pa ćete moći ako Bog da proučite večerni zikr na ovoj pauzi, pa ćemo nastaviti ako Bog da sa posljednjim predavanjem.